Sura 35. Fatir Stvoritelj Meka 45 ajeta Bismillahirrahmanirrahim U ime Allaha, milostivog, samilosnog. الحمد لله فاطر السماوات والارض جاعل الملائكه رسلا اولي اجنحه مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء ان الله على كل شيء قدير Hvaljen neka je Allah, stvoritelj nebesa i zemlje, koji meleke sa po dva, tri i četiri krila čini izaslanicima. On onome što stvara dodaje što hoće. On u istinu sve može. Ma jeftahi Allahu nasi min rahmatin falamum sika laha وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم Milost koju Allah podari ljudima niko ne može uskratiti, a ono što On uskrati niko ne može poslije njega dati. On je silan i mudar. يا ايها الناس اذكروا نعمه الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والارض لا اله الا هو فانا تؤفكون O ljudi, sjetite se milosti kojom vas Allah obasipa. Postoji li, osim Allaha, ikakav drugi stvoritelj koji vas sa neba i iz zemlje obskrbljuje? Osim njega nema drugog Boga. pa kuda se onda odmećete. Wa in yukazzibuka faqad kuzzibat rusulun min qablik wa ila Allahi turja'ul umur. Ako te oni ulažu tjeruju, pa i prije tebe su poslanike u lažu tjerivali a Allahu će se sve vratiti. Ja ajuhan nasu inna wa'da Allahi haqqun fala tagurrannakum الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور O ljudi, Allahova prijetnja je zaista istina, pa neka vas nikako život na ovome svijetu ne zaslijepi i neka vas šeitan والله نبكلبا ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعير شيطان يا vaš neprijatelj, pa ga takvim i smatrajte. On poziva pristaše svoje da budu stanovnici u vatri. الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير One koji ne vjeruju čeka patnja teška, a one koji vjeruju i dobra djela čine, oprost i nagrada velika. A Afaman zujina lahu su'u amalihi fara'ahu hasana. فان الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات ان الله عليم بما يصنعون Kako mogu biti isti? Onaj kome su njegova ružna djela prikazana lijepim, a i on ih smatra lijepim. Allah u zabludi ostavlja onoga koga hoće, a na pravi put ukazuje onome kome hoće, pa ne izgaraj od žalosti za njima. Allah doista dobro zna sve što oni rade. والله الذي ارسل الرياح فتثير سحابا فسقناه الى بلد ميت فاحيينا به الارض بعد موتها كذلك النشور Allah šalje vjetrove koji pokreću oblake, a mi ih onda u mrtve predjele upravljamo i njima zemlju oživljavamo, koja je mrtva bila. Takvo će biti i oživljenje. من كان يريد العزه فلله العزه جميعا اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر اولئك هو يبور Ako neko želi veličinu, pa u Allaha je sva veličina. K njemu se dižu lijepe riječi i dobro djelo on prima. A one koji imaju hrđave namjere čeka patnja nesnosna i njihovo spletkarenje je rabota bezuspješna. والله خلقكم من تراب ثم من نطفه ثم جعلكم ازواجا وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره الا في كتاب إن ذلك على الله يسير Allah vas stvara od zemlje, zatim od kapi sjemena i najzad vas čini muškarcima i ženama.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 Jedno je slatko i prijatno. Voda mu se lahko pije. A drugo je slano i gorko. vi iz svakog jedete svježe meso i vadite nakid kojim se kitite. Ti vidiš lađe kako po njemu sjeku vodu da stječete iz obilja njegova, da biste bili zahvalni. Juliđu lejla fin nahari wa juliđu nahara fin lejli wa sah. وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى ۚ ذَٰلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير On uvodi noć u dan i uvodi dan u noć. On je podčinio sunce i mjesec. Svako plovi do roka određenog. To vam je, eto, Allah, gospodar vaš. Carstvo je njegovo. A oni kojima se pored njega klanjate, ne posjeduju ništa. In tad'uhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum. ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئون ينبئك مثل خبير Ako im se molite, ne čuju vašu molbu, a da ih čuju, ne bi vam se odazvali. Na sudnjem danu će poreći da ste ih njemu ravnim smatrali. I niko te neće obavijestiti kao onaj koji zna. Ja ejuhan nasu antumul fukarau ila Allah. والله هو الغني hamid. O ljudi, vi ste siromasi. vi trebate Allaha, a Allah je nezavisan i hvale dostojan. In jaša uzhibkum wa ja'ti bi halkin Ako hoće, uklonit će vas i nova stvorenja dovesti.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 Nikomu ih neće ponijeti, pa ni rođak. A ti ćeš opomenuti samo one koji se gospodara svoga boje, iako ih niko ne vidi, i koji obavljaju molitvu, onaj ko se očisti, očistio se za svoje dobro, a Allahu se sve vraća. وما يستوي الأعمى والبصير Nisu nikako isti slijepac i onaj koji vidi, ولا الظلمات ولا النور ni tmine, ni svjetlo. Wala zillu wala l'harur. Ni hladovina i vjetar vrući. Wa وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ وما أنت بمسمع من في القبور I nisu nikako isti živi i mrtvi. Allah će učiniti da čuje onaj koga on odabere, a ti ne možeš one u grobovima dosvati. In anta Tvoje je samo da opominješ. Inna bil Mi smo te poslali s istinom da radosne vijesti donosiš i da opominješ A nije bilo naroda kome nije došao onaj koji ga je opominjao. وإن من أمة إلا خلا فيها نذير وان يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير Ako te oni u lažu tjeruju, pa I oni prije njih su poslanike u lažu tjerivali, a oni su im očigledna čuda donosili, i listove, i knjigu svjetilju. Thumma ahadtu allazina kafaru, fa kajfa kana nakiru I ja sam onda kažnjavao one koji nisu vjerovali. A kakva je samo bila kazna moja? ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا الوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف الوانها وغرابيب سود Zar ne znaš da Allah s neba pušta vodu i da mi pomoću nje stvaramo plodove različitih vrsta? a postoje brda bijelih i crvenih staza, različitih boja i sasvim crvenih. ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور I ljudi i životinja i stoke ima isto tako različitih vrsta.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 Li uwafijahum uđurahum wa jazidahum min fadlih. Innahu gafurun šakur. Da ih on, prema onome što su radili, nagradi i još im iz obilja svoga da jer on mnogo prašta i blagodaran je. والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير A ono što iz knjige objavljujemo sušta je istina. Ona potvrđuje da su istinite i one prije nje. Allah zaista o robovima svojim sve zna i on sve vidi. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات باذن الله ذلك هو الفضل الكبير Mi ćemo učiniti da knjigu poslije naslijede oni naši robovi koje mi izaberemo. Biće onih koji će se prema sebi ogriješiti. Biće onih čija će dobra i loša dijela podjednako teška biti i bit će i onih koji će Allahovom voljom svojim dobrim dijelima druge nadmašiti. Zato će veliku nagradu dobiti. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير Edenske perivoje u koje će ući, u kojima će se zlatnim narukvicama, biserom ukrašenim kititi, a haljina će im u njima od svile biti. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور Hvaljen neka je Allah, govorit će, koji je od nas tugu odstranio. Gospodar naš, zaista, mnogo prašta i blagodaran je. Allazi ahallana daral muqamati min fadlihi la yamassuna fiha nasabun wa la yamassuna fiha lugub.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 Gospodaru naš, izbavi nas. Činit ćemo dobra dijela. drugačija od onih koja smo činili. A zar vam nismo ostavili da živite dovoljno dugo da bi onaj koji je trebao razmisliti imao vremena da razmisli, a bio vam je došao i onaj koji opominje. Zato iskusite patnju. Nevjernicima nema pomoći. إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور Allah sigurno zna tajne nebesa i zemlje. On dobro zna svačije misli. Huvallazi ja'alakum khalaifa fil ard. فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم الا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا On čini da se smjenjujete na zemlji.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 I recite mi, imaju li oni u stvaranju nebesa ikakva udjela, ili smo mnogobošcima mi dali knjigu, pa imaju u njoj dokaz za to? jedno, već nevjernici jedni druge obmanjuju. Inna Allaha yumsiku samawati wal arda an tazula. ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا Allah brani da se ravnoteža nebesa i zemlje poremeti, a da se poremete, niko ih drugi osim njega ne bi zadržao. on je zaista blag i prašta grijehe. Wa aqsamu billahi jahda imanihim la in ja'ahum nadhirun la yakunun ahda min ihda al-umam. فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا Oni su se zaklinjali Allahom, najtežom zakletvom, da će se bolje nego bilo koji narod držati pravoga puta, samo ako im dođe onaj koji će ih opominjati.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 Zar oni mogu očekivati nešto drugo već ono što je zadesilo narode drevne? U Allahovim zakonima ti nikad nećeš naći promjene. U Allahovim zakonima ti nećeš naći odstupanja. أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الارض انه كان عليما قديرا Zašto oni ne putuju po svijetu da vide kako su završili oni prije njih, koji su bili jači od njih? Allahu ne može ništa umaći, ni na nebesima, ni na zemlji. On, u istinu, sve zna i sve može. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا Da Allah kažnjava ljude prema onome što zasluže, ništa živo na površini zemljinoj ne bi ostavio. Ali on ih ostavlja do roka određenog. I kad im rok dođe, pa Allah dobro zna robove svoje.